krisia da eta krisia da horregatik denek indarrak egin behar ditugu, eh? hori diote behintzata gintariek elkartasunez denek indar tipi bat egin diru gutxiren gara Eusko jaurlaritzak ere pentsu dut berri deia duela, bere mm, Twitter kontuak kudeatzeko momentuan argiak agertzen duenaz, eunta lau mila euro erabili ditu iru Twitter kontu kudeatzeko urtean, laro gehieta mar mila zazpirion euro. Eniza, gastatzen ditu Eusko Jaurlaritzak Twitterreko kontu ofiziala kudeatzeko, kontu bakar bat, eh, urtean. Enpresa pribatu bat arduratzen da hortaz. Baina mestalde, Iñaki Arriola, etxe bizitzat buruek, sailburuek, edota mm, Pedro Azpiazu ogasun txailburuek, haien kontu pertsonara zarduratzen diren enpresa bana dute. Orotarat, beraz, egun eta malau mila eurotakoa iru Twitter konduen kudeaketaren kostua. Eldiario.es eh, webguneak argitaratzen du informazioa, gob eus hori da webun, uh, eh, Twitter kondoren izena, eh? gobernua Euskal Herria, eta bar, Euskadi hauek erran kontuaren kudeak eta sozialitas aholkularitza enpresaren eskuda, jakin ezazuen, xosa eta xosa. Eta noizbait gertatu behar zen, selfie eta eritasuna elkarrekin batzen dira orain, selfitish itzan. Ez da sifiliz, eh? selfitiz eta izendapenean, beraz. 2000 eta amalauean snobs webgune satirikoak ahaileriaz selfitiz sartu zuen iritasunen zerrendan. Dola iru urte, zuen American Psychiatric Association egiazko elkarteak sartu zuela eritasun psikikoen zerrendan selfiaren, eh, do selfiari lotutako eritasuna. Baina, sarean edatzen den narzisismo hori garatzen ari delarik, seriosa bilakatzen ari da, izan da pena eta problematika. Ikerketa bat egiazki egin dute, bi ikerlarik zure burua argazkitan hartzearen jokamolde adiktibo hortaz. Eta haien ondorioetan da, selfitis, sartzen ahal dela joka molde psikiatriko problematikoetan. Autodiagnostik autodiagnostiko bat proposatzen dute sintomak bakotsak neurtzeko gisan, ordean indian egin dute haien ikerketaren abia puntu gunea, bertan aurkitzen baitira Facebooken erabiltzaile gehienak, baita mundu mailako errekor bat, ere, txalo zuer, selfieak hartzerakoan gertatu eriotzen marka, irurogeita ma sei pertsona horotara tildira indian haien burua argazkitan hartzeko, arriskoak hartzerakoan, txalo, iru maila dira, borderline, zure burua argazkiten hartzen duzularik irualdiz egunean, baina ez dituzunak sare sozialetan sartzen. Zorrotza, maila zorrotza sare sozialetan sartzen dituzularik eh, argazki horiek, eta kronikoa be, egun guzian zehar zure buru argazkitan hartzeko behar duzularik eta sare sozialetan bederen sei aldiz sartzen dituzularik. Esaldi batzu badira, beraz, autodiagnostiko eh, e, hortan, eta zure impresioa eman behar duzu, batetik bostera nota bat emanez. Adibidez, selfie bat hartzerakoan impresio goxo bat sortzen dit nire ingurumenaz profitatzen dutala sortzen duena. Edo, atentzioa initz pizten du sare sozialetan selfieak partekatzen ditu dalarik. Konfiantxan senditzen naiz selfie bat hartzerakoan edo selfieak partekatuz, atsegin dut klikak itxoiten ditut eta lagunen komentarioak ere. Eta bar, eta bar. Kaso orain, selfitisa baldin baduzu zuen arozop psikikoetan, arrazoinak badira, zuen buruan konfiantza falta duzuela, ezan nahi du. Eta, eta, kuadroan sartu nahian oitura adiktibo hori gertatzen dela. Bon, selfitisa ez da oraindik eritasun bat bezala ezagutua. Beraz, ez du balio medikoa deitzea bihar lan geldi aldi bat galdegiteko hastakuru horrekin. Telebista! Utz, utz, Eta laster marko gurekin izango da, baina lehenik izen bat eh, egun hauetan agertzen dena, aste artetik atzotik, ahed tamini deitzen da, palestinako aktivista gazte bat da, amazazpi urteko eh, neska gaztea, eta Israelgo poliziak atxilotu berri du, bere familiko beste bi kiderekin, bideo baten gatik, eta stut ekintza baten gatik, eh, Israelko militaren aurkak esatzen baita, eta eh, somaitegun egun lehenago bere kusi batek haien balabat hartu duelakoan kesatzen baita. Eta ahed tamini eh, gaur eh, eta azken hauetan sare sozialetan beraz aipagai nagusi dena. Kantu bat proposatzen dutzet, palestinako bide hartuz. Safa Arapiat palestindara, ehatxezetara dintzen dola zonbait urte eletan, eh, Checkpoint Rock eh, disko proiektuan parte hartu zuen berak ere. اللي بده ينطق صار زي ازاز بده شباب بيناموا الاهل وعبل ما نخلق حالنا مجنونه بسهل وعبل ما نموت ما سمع فكر سهل في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكى بكى شتر بس حكى شوفوا لو المدر اوصل اسمعوا ما هو في توقع عشان بنت موصل عربية مش مجال تتوقف القضية بدلني انط الواقع لقصة خيالية فيها مرة أخونا بين حسنة الشعب ومرة بين المرأة المثالية مش قادرين يفهموا ايش مخلوق Zafa Arrapillat palestindar kantaria do japlaria hemen paka-paka kantuarekin checkpoint rock eh, diskoan orkitzen aldu zina beste hainbat eh, artista palestindarekin eta tartean ere beraz Fermin Muguruza jala jala ramala kantuarekin segitzen ugurein gure kronikalariarekin blabla iteko ordua Blabli blablu egiteko ordua, Marko, Arratxaldeon. Blabli bla, blu? Blu eta bla. Bla. bla. Bli. Bai. Ola mintzatzen egin teizke ere. <laughs> bai, uh, strumf bezala. Bai. Ze bablatuko dugu gaur. Ebe, eh zertaz? Zertaz, blabla eginen dugun gaur. Be, gauza initzetaz, uh, bo urte bukaera da, irakusketa euh, bai. proposamen bat berdin finitzeko uh, eh, egu berri garaiko kresak, baina lehenik ala ere, bai. pasatua da, baina bo. da eta aipatu bergen nuen, ez dugu aipatu, uh, durangoko afisa. Durangoko eh, azoka, bai. benduaren astapenean zen. Afitxa urte guzi zaipatzen dugu zurekin eta urten ez dugu demorarik ukan, beti zait bazelako beste zerbait aipatzeko. ala ere, aurtengo afitxa, joan urtean bezala, funtsian aski berezia da. Eee... Bai. Zer ikusten duzu hor, Ez dakit, hasteko nik eh, galdera bat banuen hor, eh, zer gaitik olako eh, afisa duten. Zenta, zekit norak afisa bat egitekotan, behar duzu eh, produktu derri, eh, edo, uh, t-shirtak edo, mm. moltsak imprimatu edo, zekit, hautatzen aut, du, duzu irudi edo marazki edo argazki, uh, Ego kitu bat. Bai, eta hor ikusten da, zarbait aski iluna, nik lehen kolpean eman dit, begi baten uh, itxura, bakizu hor, eh, duzu interneten eh, begi mostuta moztuta edo bai. medikal... begi bat, bai, bai. ikso egin dutenik ere eta bai, ikusten da hori eta... Erreten da, un dekup sagital, da hori, frantzesez, un ah, dekup sagital. Hala, edo bat batan ere, irunitzaik, bi uh, spermatozoidak... pare? Bai, ez dute ovula begiratzen. Az? Me, Biak... Bai, beste mundu bat, eh, bi bai. espermatozoideak hoien artean eta buloa bazter batean, eh, hori ikusten alda. Bo, edo izahak. Izahak edo, bai, bai, bai, Bai, bai bat. Opolita da, lere, uh, irudia gauzain ikusten aldira. Men, ez da deus konkretu. Eh? Ez, eta bideo batetik erazen da, ez? Edo bideo baten irudi bat. Sistiaga, Sistiaga hau da izena, Marko Antzianuen, nuen, Jose Antonio Sistiaga artistaren obra da, bere bideo esperimental batetik eh, abiatu zen, eta hortik irudi bat autatu, eta horrek egin zuen, beraz, afitxa zokaren. Ah, beste nuen zen zait, ere, eh, Eh, IRM baten iludia, uh, eh, eh, irudia. Gizu, bai. duzu, ezur bat eta muskuluak eta ena. Bon, bon ba, interesgaria, dena dela uh, edo zoen afixabatekin, afixarekin durango beteko zen, orduan eta bete, izan, daire. da, orduan, Afisa egiten dute, be afisa bat, etzela, norbaiten lana irakusteko. Ba egia da. Basik ez da. Hm? Artista batek eh, bai. zerbait proposatzeko, ze afitsak ez du bereziki... Durango eh, dako ez. Ez da, zena normalki afitsa bat da jendea erakartzeko, edo berri emaiteko, eta hor eh, azkenean da... Egia, datak idazten duzu... Eta... Bai, eta normaiten norm lana ezakun e, Bon, ala ere, berazorte bukaera, durangoko azoka egina... Horain egu berri, ala, egu bai. berri ondoko astean da. Bai. Kostatu bai. duzu biskat? Uh... Eh? Ez dut nik ere kresa iten etxean. Izaia? Eta... Eh, Eo, oh, izaia, bai. Ah, izaia iten Bai, iten dugu, iten, iten dugu. Uh, segitzen dugu, hola, ez ematen du, holako uh, uh, giro berezi bat uh, et, uh, etxean. Uh, ala, eta familiako gauza bat da Ah, doz. Eta atxikizen dugu. Ah, doz, bat. <laughs> bai, bai. Uh, aldiz hor ez duku guk uh, eta uste dut guza izan dire ez da kresaiten. Uh, zenta erri bat zuetan uh, eten ditira muni... etxean, normalki ez da, zenta justuki bozkira horretan txartuko, me bezieko errikoetxak instalatu du, bezie uh, Robert Menar, gizon uh, biziki intelez baita hor hau egile famatua. Bai, egile, hori, baxi zabait daire. Uf, bai, hori Badira ere ekresa uh, tradizionalak, eh? uh, normaliki Jesus eta Magoak eta hori uh, eta Maria. eta euh, badira beste batzuk hor berriak euh, euh, edo uh, bada bat ere hipsterena. Hipsterren ba, kresa. Ba, hor yes, yesurekin eten dute selfie bat. Magoak dira dira... Euh, Makina horiek, orne, sub, no, ez da ah, Ez dakit hori euh, um, ez zuzu ibiltzen, uh, bi errotan gainean... Euh, zure eh, gorputzaren mugimenduarekin hor hainzien hainzien edo gibea zentzira. Bai, ah, horako ah, makina bai. inutil horiek. Uh, bai, adibidez, uh, astorik ezta, aldiz bada ardi bat eta behi bat, eta behi bat uh, euneko egun organik. Eta bai, biztan dena. Eta da. Opsitar batek ez baitu zer nahi jaten. Horit, ha? Eta, bon, badira beste batzuk, be, be, beste kresa batzuk ere gogorago ez... Uh, Eh, barbi uh, eh, eh, trash, adibidez, bai. ikusi dugu, hori... Bai, mm, bai, da, pixkat, zure irudimena lantzeko eh, momentu bat zaiten alda, Jesus eh, gabe, eh, ez bauzo, Jesus sinesten beste kresa mota bat egiten alda bai, ere. Bai. Baina kresa ipatu dugu, zentan ere bulego gainean, ikusi duzu pertsonai bat, kresa bat etako. Bai, Aktualitatean den uh, famatu bat. Puiz de mon, Carles, bai, dola somaitaste Radio Mainaiz, eta eguberriko merkatoa bazenan, eta eguberriko merkatuan, saltzen dituzte, beraz, kresarako bauzu, dena, eh? pertsona ikusiak bai. ahigarria mm. da. Baina Katalunian bada ohitura bat, bizki gustatzen <laughs> zautzen egiagan, um, ehm, kresan sartzen zuten eta dute uh, ohituran da pertsona bat, eh, katalan laborari bat, eh, kaka egiten ari. Bai. Kaka... Eta hor, uh, pampina, zure pampina ikusten, ikusten ez zuzu ikusten gibilean bai. biluzik dela ipurdia, ipurdia airean du eta Lako kaka eta e eh, polit bat. Kaka egiten du. <laughs> Bai. Eta kaka egiten du, behinan eh, ez da hemen trufatzeko edo ez, deus da, hori emaiten duzu zure kresan, usaian pixkat gordetzen da, eh, gibeleko sasi baten, gibelean emaiten da, behinan eh, sartzen da hor, xantza ekartzen da utzu ondoko urterako, eta uh, lura fertilizatzen du, lura oh, bai. ona ekartzen da utzu ondoko urteko, hori zen ohituran dena, eta bon, gaur egun egiten zuzte pertsona famatu ekila, eta Puig de Montek ere badu bere kaganer delakoa. Kaganer, bai, eta uh, etxeetan ere eten da, ere, ez da kakaiten eh, eh, saloinean, uh, uh, baina <laughs> ematen da, egur puxka bat, hori bai. batekin. Hori ere tio de Nadal deitzen dena, okay. eh, Katalunian beti um, egur bat eh, hartzen da, uh, abenduaren sortzian instalatzen da etxan, ordan egiten zaizkio begiak, uh, irri handi bat, laupatia emaiten zaizkio, txapela buruan, katalanen txapel gorri hori, eta egunero janaria emaiten zaio. Piskat, rentzat egiten den bezala, edo egunero janaria emaiten da, bai. eta azkenean e, egurak, egu berri bezperan, ebe kantu bat eginez gero, e, opariak emaiten dizkizu. Ez dute bakarik kantatzen, ha? Ilotzen Iotzen dute. Ilotzen dute, bitxara. Iotzen dute, bai, bai, bai, bai. Zer da tradizione hori kakaiteko, zela... Iotzen da egura, eta bai, hori da, kagatio, kagatio. Kagatio, pio, da, da, da, Kagatio, ba, Tio de Nadal! Hala, kaka ah, bai. mm, bai, bai. tio, kaka, egiztu kaka, tio de Nadal, guberriko tio, eta gero, beraz, eh, jo ondotik, oiala altsatzen dute, eta azpian opariak ekartzen du, kaka egiten du, beraz... Eh, Ba, kakaren inguruko ba, hori, ba, ba, azkenean naturala dena eta aspaldiko itura dela, gaur egun bitxi iten du, haizira, ba, ez da biziki polit eh, kaka egin araztea eh, puiz demon bati, baina, no? Eh, <laughs> zerbait... Uh... Ba, me, duriz kaganer horiek edo zain personalia hartzen dute, ez? Bai, bai. oinarrian bai. tradizioan zen laborari bat, eh, kakiten ari, baina... Baina da Luja um, ona ekartzen dautzu gero ondoko urterako bai. eta... Ez gila kakarekin uh, urtea bukatuko. Hein, eh, ez ez dugu bukatuko. Eh, nik haipatuko nuke ere zenta urte osoan nik dut begiratzen eta uh, ikustea telebistan den emankintzun bakara deitzen da uh, trax arten. Eta hori ikusten da urtean zehar munduan zehar. Uh, zepasten den uh, arte munduan eta ez askotan galeritan pasatzen den eh, artea, aldiz underground uh, uni, universoan. Bai. Hori importantea da. Uh, Ipster uh, begiratzen duten emankizuna ere ez? Ha, edo, bai, gotik, edo ard, bai, bai. Bada denetaik, Bai, bai, bai, bai, denetarik, bai. Me askotan hartzen du uh, underground euh, munduri, bai, bai, Gerran euh, ez dut begiratzen, baina euh, segitzen dut, uh, apiskat publikatzen dutena interneten, eta bai. batzutan inspiratzen naiz. Izan da, izan da lagun bat, pasatu izan dena, baiunakoa, baiunako, orain eh, Parisen bizi da eta eh, internet munduan edo ezaguna da e, tampograf. Tampograf. E, Bele, artea da, ba, komiki egilea izan da, Delkur eta eh, l'Association uh, Argeta Etxean, gero liberazioan uh, egunkarian lan guti, gero mm, komiki mundua utzi du eta bele pasionian sartu da uh, tampoinak. Tampograf. Aurea. Ah, Eta eman du tampoina arte munduan. Nola deitzen da? Vincent Sardon. Pasatu zen li uh, traxen. Trax eman kizkuna Berant belo pasten da, berant berant euh, pasten da, duan euh, VOD euh, formatuan ikusten da, laire interneten edo arte... Eta bai, gaur egun eh, dena streamingan ikusten da. bai, bai, hemen eh, eh, bai, ikusteko da. Eh, voilà eta beste zait ikustekoa, berdin agurtzeko eta bai. gomendioak emaiteko, erakusketa bat bai honan? Ba, ni joango nahiz ikustelatzen eta urtan zehar eh, erakusketa honak iten bait, baitute ere Spade Junk. Spade Junk uh, bukatzen dute urtea eta hasten dute urtarila, urtarila zeketo bukaila arte da, um, su, Zartu. Hala, akitua eta zartuak. E, eta bai, ez baita biziguzian supereroia galitzen bai, da, Eta nunbait baita horretan da hori uh, superheroien merkatua piskat uh, eh, akitzen denela ez hori... Uh, ah, ba, superheroiak? Bai. Stila gehiago? Superheroiak, zek, bai, hor dira, manen sartu diren munduan edo hor diren munduan, behar ba akitzen da edo zartzen den, hori, eh, uh, hala. Eta bai, bazkenean uh, eh, pixkat denak bezala, zartzen gira? Mm, bai, ez dugu urtea uh, gaizki bukatuko, beren bon, bai maten dute ortengo giro uh, bat, akitua. Piskat gauza pixkoak pasatu dira eta berapa ba, uh, urtean itxura ematen duten. Bo, zeket nik ikusi behar dut, hasteko nola poetazen duten eh, artistek uh, bizia. beti ikusten dugu superioriak beti bizirik. Uh, beti forman. ez dute sekuren pipiiten. edo kakaiten, bai. Tintin bezala, edo Gaston Lagarde bezala, estila asekuran, edo Spirou bezala, estila asekuran uh, zahartzen. Aliz, hor, uh, aipatuz, eman duten uh, azken kolekzionian, proposatu diete eh, eh, egile ere batzuer, uh, ebe hartzea spiru eta nahi dutena egin. Hala, eta batzuk eman dute uh, spiru zaharago edo gazteago. Duela gutia eta atu da uh, Levio Forno azken albuma, mm. Garena, edo Lau Garena, Juli duezena, eta Lupanoak erraiten zuen espres protagonistak dira zaharrak pixkat Uh, mundutik ateratzeko hola, uh, superheroiak ba, uh, mundutik ateratzeko erraiteko be biziko superheroiak izaten aldira edo zaharrak edo zartuak edo hiltzen aldira ere eta eh, haukatzen ditut bai. irudiak joan behar da arat bai, behar da zenta bat ematen dute ez dakit edo nik ez dut uh, superheroen mundu ezagutzen eh. Spiderman eta Batman bai honan beraz uh, bai. Saint Esprit karrikan duzu Space Junk eta bete, bali madira beste erakusketa batzu, hemen gaindi edo, nahi baitu bai, zuko kaipatzia edo? Bai, luztuko genuke bai uh, proposamen bat datonen urteko uh, guk hasiko gineteke uh, eh, eman kizuna zuen arte programa aipatuz. Bai, nahi hoz aipatu hemen, erran badugu mail bat itzetaputz denaloturik gmail.com Bai. Eta hala, idatzi nahi bauzu, Bai, izan putz. Kasu kagati hori, tio dena da, lala ere, untxazain du, jateko ona eman, la oh. opari eder bat eginen du, <laughs> ekuperi bezperan. Izan untxabarko? Izan putz. Ondo kurte Bai, izan untxabarko. eta bihar eh, Katalunia justuki aipagai nagusi izango dugu, eh? boska eguna dutelarik eh, Martxelo Tamendi berria egunkariko burua gurekin izango da, seak lauren gutitan hori bila. Jan gaur eh, Euskalaren erakunde publikoko misio karguduna David Aire gurekin izango da guerdi untan donostian aurkeztu duten Euskararen adierazle sistema hori aurkeztu dute hainbatera gileen artean eta horren bidez Euskararen osasuna neurtzeko tresna bat proposatzen dute xe eta horren laur dematen buruan bostak eterri Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadetar gain Bigarren etxe eta etxe hutsen arazoa salatzeko aitzina gazte mugimenduak endaia Donian Eloizune eta Angelun ekimen bat burutu du bi luzeko banderola bat ezagri etxe horien aitzinetan. Ken nezazu gutu nuntziau espada bigarren etxe bizitza edo etxe bizitza huts batena bada idatzia instituzioer dei egiten diete etxe bizitzen arazoer aurre egiteko behingoz mugizten hasdaite dute zen, besteak beste bizitegien inguruko beatoki bat sortuz. Lab sindikatua igandetako lanaz kezkatua saltegia handiek hamabi egunetara ino urtean idekiak izaiten aldira. Azpagnen errefusatu bazaie Euskal Hirigune elkargoak onartu du larun batean urruina donian eloizune eta baiona angelu miagitze ere muko saltegier bere onarpena emaitea. Lab sindikatua ahunt kontra da, nok sinesten du oraino igandetako lana voluntariotzan oinagitzen dela edo langilearen hautu libroan dio Euroeskualdeko Akitania Behia Euskadi eta Nafajoako erakunde galdeginik mugaz gaindiko lan mugikortasunaz lehen diagnostikoa egin dute bildudatuak keskagarriak dira, bakarrik hiru mila presunek muga zeharkatzen dute egun guziz lanerat joaiteko iparaldetik gipuzkoarat, hegoaldetik iparalderat seieunta behoita ameka dira, emaitza apal hauen agazoinen artean, desberdin berezitasun administratibo eta zergenak garraioa eta hizkuntza aurkitzen dira. Espainiako gobernuak estatu kolpea jozuela Katalunian, Errepublika Independentista aldarrikatu onduan, uste duen zanpartal kazetariak, bila web Kataluniako web horriko zuzendariak, biar bosak deitu ditu Espainiako presidenteak, parlamentu berria eta gobernu berria osatzeko, biarko bozetan independentziaren aldeko alderdi politikoek duela bi urteko emaitza bertsuak edo hobeak ardiestema dituzte, republika ekin aitzina jarraitu beharko lukeela Kataluniak uste du Benzan Partal kasetariak erritarek hala nahi dutelakoan. Hela, hemen olen zero. Adonis da mobilen zera. ere, argia eta begi onaren eskaitzeran nato. Eskuali batietan izanen izedu den laru batean, abenduaren hoita iruan, koizeko hamaretanik eguerdi hartio. Nerekin solastatzeko, deitu zero bost, bost bederatzi, hiru zazpi, bat, lau, bat, baterat eta ez ahantz. Bertsu, kantu eta ipuinak hauek emanik biziki maite dituztala. Beraz, ibiako txartio zuen omore onaren partekatzeko. Erobiko Ibarraren sindikatuak, erobi bazterreko laborariak nahi ditu lagundu, bultzatu, biorat pasatzeko, gehien bat errekek kutsadura gutio pairatzeko. Jean-Michel Galan, Erobiko Ibarraren sindikatuko burua ostegonuntako gomita goizberin. Errobiko Gero Frantzia mailan biole kooperatibak esnia biltzen du, sediadu Ipar Euskal Herrian hori plantan ezartzeko, biorat pasatzeko desmartxak ari den egiten Olivier Doienar Arbonako azlea, ostegununtako gomita ere bai. Petxeroa Euskal Iratietan Asteuntako Petxeroa Ni ez naiz hortan sartuko inoiz ez da euneko laro gehi, ez berrogeita ez euneko laro gehi Mikel González, pilotaria. Petzero saioa ortsilalez eguerdita laudenetan, larun batez zorziak eta ogoietan, eta igandez eguerdiak entzin. Itzeta put, putz, put, itzeta, putz, itzeta itzeta itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta itzeta itzeta prentsa itzulia egiteko ordua itz eta putzen eh, berriarekin abiatzen dugu eta berrian eh, titulu nagusian eusko lege biltzara itun politiko berriak erabakitzeko eskubidea jasotzean bat datoz ea jota ea bildu eta elkarrekin Podemos PS e, alderri sozialista eta PP eskoinekoak ez dute onzat jo erabakitzeko eskubidea txertatzea estatus berri hortan Bilboan, urtagilaren hogeita mekarako talde bakoitzak testu artikulatu baterako duen proposamena landuko du. Beste nagusietan eh, berrian eta euskal edabidean, di, euskal edabideetan tortura, e, txapartegiren tortura salaketaz eta kabakasen eriotzaz galdetu dio nazio batuen erakundeak Espainiari, izandako tortura salaketa guziei buruzko datuak eskatu dizkio Espainiari eta biktimentzako lege baliabideak galdegin haiek aitortzeko eta erreparatzeko eta justizia egiteko tortura gaia aktualitatean azken txostenaren ondotik az, eh, azken egunetan agertu den txostenaren ondotik. Autogintza ere berrian eh, Aipagai, irikoren lau arduradunak porrotaren errudun gazteizko merkataritza arloko lehen hausitegiak bosteuntau geitama bost mila euro itzultzera zigortu eta bi urterako ez gaitu ditu errugabetu egin ditu porrotean komplize izaitea zakusatuak ziren beste amar enpresa eh, gaur eguerditan eh, kaleratu du epaia beraz Maria Teresa Trinidad Santos epaileak xetasunak berrian. Katalunia gai nagusietan ere gaur, orduan bihar delarik egun nagusia, kampaina gogor horren ondotik, bozen eta hauteskundeen eguna bihar, eta behar berriak... Eh, beti bere saila idekia du, sail bereziak artikulu desberdinekin, titulu nagusia Barrote eta Pichel arteko kampaina, bukatu da kampaina Katalunian, estremerara joan da ERC, megamitina egindu Puigdemontek, eta aro berri bat zabaldu nahi du ziudaran osek, egoera zaila dute alderdi txikiek. Hala ze bilduma egiten duen irulegotan berriak, xe eta biztan da hor, uh, hainbat analisirekin bideoekin, edota elkarrizketekin. Argian eh, ere, uh, haute bezpera Katalunian titulu pean, kampaino, kampaina agarro, bukatua, plebizitu berri baterako prest, Edota, ba, beste hainbat artikulu ere hori lotuak argian, erramezala, Kataluniari begira. Argian geldituz, lehen aipatzen genuena ere, Eusko Jaurlaritzak eunta amalau mila euro gastatu ditu hiru Twitter konturen kudeaketan, eman gizuna astapenan aipatzen genuena. Eta bestalde, Spotlight filmaren atzean zen historia, aktualitatean berriz, Bernaur Lau Hill baita, Bostongo apesaren pederastria, eh, pedo-pedofilia kasuak gordetu zituen hartzapezpiku oia hemen argian aipagai. Bestalde gai nagusi abiant Abia puntua baino ez tituluarekin uh, Ipar Euskal Herriko itzan atzo uh, paueko bidea eta sustut italiako bidea hartu zuten hogeita bat etorkin nei egin zitzaien aguja eta unkigarria hemen itzan artikulu oso batean ere aurkeztua gazeta puntu eusen beste titulua hau refusiatu gehiago baionara ailegatzea baionako agerra orientazio zentroan ziren hogeita hogeita bat errefusiatuak paueko epaitegirat bidali zituzten atzo Dublineko ituna ezagi eta eta gaur Sudan, Eritrea, Somalia eta Afganistanetik ies egindako hogei bat errefusiatu Lapurdiko hiribururat ailegatuko dira. Bestalde kazetan, bigarren etxe bizitzak eta utxik diren etxeak agerian utzi ditu aintzinak, behietan aipatzen genuen bezala, bai doni bane loitzunean gilu endaian, ekintzak burutu ditu aintzina gazte antolakundeak, eraikin eh, desberdinetan pegatinak eh, kolatu ditu, bigarren etxe bizitzak eta utxik diren etxean kopurua salatzeko. Eta media bazken aldiz, haintzina gaia haintzinean, eh, lehen gai gisa, baina ondoan eh, klakson delakoak, klaksoiak, tutak, banatuko ditu elkarte berri batek, erritar eh, elkarte bat, jamda mirurogeita lau berrogei deitzen dena, eta urtero klakson, urrezko klaksoiak, zilarrezkoak edo betoiezkoak ba, banatuko dituzte, politikarier, eh, eta sonak media bazken... Eh. Eta titulu nagusi zidu tenore untan eta frantxez prentxan. Maeliz uh, eh, aujaren do gaztetsuaren eh, desagertzaren ondotik, Nordal Lelande, akusatua Artur Noaieren uh, eh, era hilketan. Alaxe, gaurko eta tenore untako sustut titulu nagusiak prentxan. Zerbista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, Laster Davida ire gure gomita izango da, eta gure aipamena erran bezala Euskararen adierazle sistema edo Euskararen osasuna neurtzeko tresna aurkeztu baitute egun, hortaz xeetasunak hartuko ditugu lehenik kantuño bat, gozoan melankolia kantua, txiliren eh, diskoa hemen uh, aintzin jasta bat, uh, eh, proposatua hemen, rap doinuak piano baten laguntzarekin, edo ez ez Melankolia, behintzat, hau da kantu aurkezpena. Oh, Presogon ondoren usta asko kontatzeko Buruan nahi bat iztio Nor baino nor azkarrago Iraganaren beldur Dena berriro dator Libre izatetik natorkiz Kanpoko barruan otzaren beroan Ez zara lasaitu Batzuk inspirazio diote Nik lagun deitzen dizut Barruan loturik dudana Aho betez botatzen dut zu gertu zaudenean Orain ez gaude horro Barruko kanpoan beroaren hotzen agertu zara berriz Lagun zarbaten moduan antagonismo ardin Besarka da bat zuretzako Ez gara espaldean ikusi Asieran ez bero Falta sumatu nunik Zeban agogoan Nire melankolia Amaieraren baitan Lortu dugu hastia Eriotzaren baitan Antolatzen bizia Nor garen ez dakit Ta hobez jakitia Begiak ireki Ta kabo historia Ametxe munduan galdurik Baina bada zer batia Kampoko mundu zasperturik Oben euria jorkitia Gauetako eitzak idatzi Benetako terapia Biotz mutu honentzako Isileko garrasia Melankoli Ia deitzen da kantu hau, Txilin deitzen da artista, hoi hartzungo alain mendizabal, beraz, disko berri batekin agertzen da, gauetako hitzak deitzen dena, laster, Matin Perez gurekin izango da, iso aipatzeko, benementuz gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Itz Eguerdi honetan, donostian uh, batetan elkartu dira, Euskararen erakunde publikoa, Eusko Jaurlaritza, Euskarabidea, Euskararen Nafar Institutua, eta inbat ordezkari politiko ere, Euskararen adierazle sistema aurkesteko gurekin, David Aire, epeko misio karguduna, atxalde hona. Atxalde Euskararen adirazle sistema horren inguruan beraz elkartu da jende hori, zer da eh, sistema hori? On, Euskararen adierazle sistema da, eskoraren osasunaren inguruko informazioa biltzen duen tresna, Euh, proiektuak bi parte ditu, eh? azkenean alde batetik bada datu bilketa bat, eta bestetik be, bildu diren datu horien erakusteko sortu uh, aplikazio informatikoa, eta hori da hain zuzen goizuntan presentatu. Eh, datu bilketari buruz, bon, dakizuen bezala hizkuntza politika mailan, egiten dira hainbat eta hainbat eh, inkesta, uh, inkesta sozio-linguistikoa adibidez, baina badira beste hainitz bereziki egualdean, mapaz soziolinguistikoak, kale erabileraren neurketa, ahu eazterketa, eh, eta badira ere beste hainbat datu e, irakaskuntza arloan, guk hemen eh, epen adibidez tratatzen ditugunak, eta e, elduen eskualduntzean ere, aekarekin eta beste eragile batzuekin ere funtsian, eta datu horiek denak, orain arte, ez ziren sekulan elgarretaratuak izan, eta proiektu horren helburu nagusitarik bat zen, hori, ebe denen biltzea eta horiek denak perspektiban emaitea, ba, ikusteko eskuara zertan den eta nola eh, garatzen ari den. Eh, hortako nuen erraiten eskuararen uh, osasunaren inguruko informazioa biltzen duen proiektua dela. Mm. Uh, proiektua 2000 eta amairuan hasi zen, uh, esku jaularitzak bultzaturik, eta EP uh, 2000 eta ama bostean trompatzen ez baina ez uh, txertatu zen, Uh, gainera proposatuz uh, POKTEFA Europear uh, programaren bidez diru laguntza eskara baten egitea eh? eta hori onartu zuten beste partaidek hori eginda eta FEDER Europear fondotik beraz proiektuak kasik hiruen eta larrogoita hamar mila euro ukanditu eh, jakinez uh, sei partaide girela eh? errandu zuestuan Eusko Jaularitza Nafarroako gobernua, eskuararen erakunde publikoa, eta badira ere eh, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiak. Ara, partaidetza bat uh, eh, eginda beraz denen artean eh, proiektuaren egituratzeko, eta gero jondotik ba, batzorde ezberdinak sortu dira, batzorde sustatzailea, batzorde eksekutiboa, batzorde teknikoa, eta denen artean uh, sortu dugu beraz Euskararen adierazle sistema hori. Ara. Eta gero ondotik, ehm, ba, egin dira hainbat eta hainbat lan, eh, adibidez eh, adierazlene identifikatzea, eh, adierazle horiek berbeziren neurtu, lehen lana izan da horien identifikatzea, eh, sailkatzea, eh, alako zuaitz eh, tematiko bat egin zen, astepenean eunta irurogoita bost adierazle zerrendatuak izan ziren. Adibidez, adierazle bat zer izango zen? Eh, adierazleak eh, badida, eman zaun, Euskara gaitasuna, Euskararen erabilera, Eh, horiek uh, dira eman dezan datu horokorak, inkesta sozio-linguistikoak emaitzen uh, dituenak, benen gero uh, eh, badira ere eman dezan Eh, lagunekin erabiltzen den eh, hizkuntza araholako ara holako gauzak, uh, eh, osto nahi intuan inkesta ezberdinek uh, neurtzen dituztenak, horiek denak uh, zahi dira, elgarreteratu dira nahi mm. Azkenean, hor biltzen dira, probintzi edo instituzio desberdinek egiten dituzten ikerketak, euskarari buruzkoak egiten direnak? Ara, eskoraren, eskoraren erabilera eta... Mm, eskorari buruz eh, den informazio gehienaren biltzea zen lehen lehen helburua. Mm -hmm. Eta egiten nuen eta hirurogeita bost adierazle zerrendatuak izan direla astapenan menen gero proiektu unendako eta farentzat bereziki ogoita hamar uh, importanteenak hautatu dira eta uh, ditugu goizuntan presentatua izan den webgunean ezari hogeita eh, hamar importanteenak. Orduan datuak eh, bildu desberdinak bildu eta ondotik hoiek tratatu baina zer da jendea bada hor, ez da aplikazio bat, ez du ordenagailu batek egiten du, nola martxan da hor, ez aplikazio bat aipatu duaitu zu hor. Horren, bada lehenik datu bilketa, gana baita datu horiek biltzen dira, elgarretaratzen dira eta um, sailkatzen dira, eta gero aplikazio informatikoak, Eh, nahi bauzu, astapenean Eusko Jaunaritzak lan hori egina izuen uh, eh, ikusteko eskuaraz egoeretan zen, eh, memento batez, eta nola garatzen ari zen ere. Mm -hmm. Gero, izkuntza politiken egokitzeko, ziren hori da hizkuntza politiken egokitzeko helburuarikin. Efikazitate ikusteko ere berdin. Barkatu Hizkuntza politika horien eh, eraginkortasuna edo ere ikusteko ara ziren eh, faioak eta ze hobetzen altzen eta hori guzia. Eta gero, eh, ara, gero beste lujaldeetako uh, partaide ere Eh, proposatu izan zaie, jena baita e, eh, eperi hemen iparaldearen zat, eta Euskara bidari e, eh, nafajoan, eta gero elgarrikin, ara, muntatu dugu, ondatu bilketa e, juri eginda, horren astapenean horrek zuen uh, publiko izan behar, benen gero erabaki da uh, aplikazio horren sortzea, webgune baten egitea, datu juriek denak publiko emaiteko. Hmm. Eta datu hoiekin ondotik zer egitena, nork uh, erabiltzen ditu edo nork ondorioak ateratzen eta... Horren, uh, bon, pentsatzen dute, olako uh, datua gehien bat ikerlarieri, universitalarieri, eta bon, uh, uh eskuararen egoerari uh, uh, interesatzen diren uh, pertsoneri zuzendua dela, benen gero uh, eh, begiratzen aldu, uh, Hara, badira eh, aplikazio hortan uh, eh, charbide uh, eh, ezberdinak, kombinazio hainitz egiten al uh, baitira hor diren datuekin. Man dezaun, Mandezaun, zirelarik, gero hautatzen au, aldituzu, zure taulak egiten dituzu. Eh, datu ezberdinak atxemaiten eh, dira, eh, lurraldeka, ze urte ere sekatzen den, horien arabera ebauzu egiten aldituzu zure taulak eta zure datuak atxemaiten aldituzu. Da datu horiek gero ere ezartzen aldituzu grafiko moduan edo mapa baten bidez ere ikusten aldira gero datu horiek. Euskal Herria beraz bere osotasunean? Uh... Euskal Herria bere osotasunean lurraldeka, batana farroaldetik, uh, Euskal Autonomia Kidegoa eta Ilpa iparaldea bere hiru probintziekin. Mm. Eta hor ideia da, azkenean, uh, tresna bat izaitea, hori, mhm. ez? Erabiltzea ondotik? Hori da, ba, ba, bai, bai, bai mm. hori da. Uh, eh, Aztapenean hori zen, hor publiko eginda, menan tresna hori lehen lehenik uh, instituzioen zata edo izkuntza politikan ari diren mm. instituzioentzat behintzat. Eta emaitzak mm, badituzu, fen, bilduma bat egiten alote da emaitzetaz, edo eh, azkenean emaitza anitzak dira? Bilduma gero, eh, batakigu, benen gero webgunean behar da sartu, eta ikusi eh, bakotxak gero egiten du bilduma hor da, webgunea, jadanik publiko dira, eh? gure... Eperen webgunean e, sartu dugu aplikazio hori eta diatenik e, hori uh, ikusten aldira e, informazio horiek denak atxemaiten aldira. Ados, hmm. Euskararen adirazle sistema, beraz, eta sarean atxemaiten aldena, eperen uh, webgunetik. Mintzaira. Mintzaira. Webgunean, Hortik pasatuz. Da, eta gero iparaldearen zat, bon, hor, uh, nahi patzen nuen, ogoita amar adirazle bazidela, Eh, guk ez ditugu den denak eh, betetzen edo neurtzen. Eh? eh mhm. Guk bakarrik inkesta soziolinguistikoak eta kale neurketak emaiten dituen datuak sartzen ditugu. Uh, elduen uh, eskualduntzea ahlokoak, irakaskuntzakoak, naiz eta irakaskuntzakoak ez diren ono webgunean sartuak, benen uh, egukit ze lan bat egin behar izan baitugu, e, eh, e pentratatzen ditugu, benen aplikazio horren zateku kitu behar izan ditugu. Eh, bada, gero adierazle berezi bat ere, e, ez dena erran ezake numerikoa, da e, eskoraren estatus juridikoa. Eta hor egin dugu bilduma bat, e, lur bako txak egin du bere bilduma, eta ipar ere egin dugu, ara, estatus juridikoa e, zertan den, e, euskararen uh, bara, estatus juridikoa lege ezberdinak biltzen dituen uh, bilduma bat bada. Ara, eta gero badira ere uh, iparaldeko demografiari buruzko informazioak ere eta lujalde guztienak ere biztan dena. Ados, ere, eta, hemen txe uh, eh, mintzaira.fr webgunean, eskuinen atxemango duzue hor, baliabideak sailean, eta Euskararen adierazle sisteman egin klik, eta bebakotxak bere ikerketak egiten alditu beraz. Ara, eta nahi nuke, ezan, eh, azken gauza bat, aplikazioari buruz, Uh, bon, Ejan behar da, eh, informatikalariak azken mementu arte aizan direla, benen ez girela ono ahas pikoan eta badira obekuntza batzu egiteko eta uh, funtsan erabiltzaileek ere ikusten bali madituzte akats edo bali madituzte uh, obetze proposamenak egiteko, ez uh, duda, eh, idaz, idatz dezatela edo dei dezatela eepera eta mm. kondutan hartuko ditu. Lados, ebe untxa, hemen txe David Aire, Euskararen era erakunde publikoan misio karguduna gurekin. Euskararen adirazle sistema horren aipatzeko milesker. Milesker. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta biharko emankizun bat aipatuko dugu orain, gurekin, matin perez, atxalde hon. Arratxalde Iso geixo, zein da biharkoa? Iso izanen da. Iso, orduan, musika talde bat zurekin? Musika talde bat, eh, jamak da ere uh, urteko, bine eta mazazpiko azken kizuna izanen dela, onotik uh, eh, oporak izanen baitira, eta bai. azkeneko ukanen dugu urmurau taldea, uh, oiek ere, beren azken kontzertua mango baitute, ez osteguna mena, ostiralean itxasun goxokin. Urmurau, beraz, talde gazte bat, ala ere, azken um, kontzertu... Jango nuke, gazte etarik zahena. Aire, bimila bostean hmm? sortu urte, ama bi urte ditu taldeak ah, ere, horretan ez da hain gaztea, baina bai beti gazte eh, gazte talde horietan uh, emala da, gazteak baitira beno uh, lau, lau kideak bai, zer da gaztea ez? zer da gaztea, horretaz uh, Mia Kanaiak, Remi eta Kami gitarra eta basua, Ibes Mongabur, Huai uh, Kortzen dena, gitarran, eta behar Daskano, kantaria, entzasuko bat eta bera ukanen dugu ustegunan, gurekin talde estiloa? Um, metal, hardcore piskatekin, aldatu da egia jan, bineta bostetik, eh, diska bat aterrute, maketa bat uh, lehenago ere, nahiko aldatu da, obetu ere, um, zaki bai, metal hardcore jango nuke, nixe hor. Biak behintzat deskubritzen alko da taldea, berdin baliatzen aldugu zuhor zirela ere, beste zerbait aipatzeko ondoko urteari begira, mm musika txilo aldia, izanen baita? Musika txilo bai. Musikari guziai berazideki lehiaketaino bat? Uh, eh, guziai, formakuntza guziai izan eh, bakarlari, izan uh, bertsuari bat, zaitik ez. Ba, gero bertsuari bat bestean aurka, berdin uh, zaila ezaen da, besteak musikariak zango baitira. Uh, Baina hori, itan dira bai nasketak uh, bertsuari bat ortik eta gitarra bat ortik edo bateria. Do. Zuek, iten zuen nahi duzuena, berreta sortziko... Abentura bada, bakrik, orduan... Bez, oren, berrita sortzi oren. Ba, izan dut. Berrita sortzi bakarrik. Berrita sortzi oren, bakatu. berrita sortzi oreneko abentura da, zuenek egin zuen nasketa eh, eroa bi egunez, beraz, beharko da sortu uh, kantu bat. Hori da, ostiral batekin, ordan ortagilaren gaita seian gai bat emanen dugu, eta bi egunez, uh, berri eta sorti kantua sortu eta grabatu beharko da, eta berriz bidari. Bakotxak bere etxean, nahi duen lekuan egiten Bakotxa bere etxean, eh, alduten bezala, nahi duten bezala. Uh, Lehera, berda, talde hori lehenagotik uh, inskribatu redela, izan eman berdela biegun lehenago, azken momentu hori laua izanen baita, uh, eta hori uh, iso emakizunaren Facebook realdean, txematan dela informazio guziak araudia eta izanen emaiteko txostena. Ados, beraz, horrein dani gugoetak egin eta izan emaiteko behila hmm? bete bat falta baita. Untxa, ebe hortan uh, bego gaurko, kantu batekin agortzen gira? Be, hurrao, beren uh, diskaren lehen kantuan, zritik ez, eta denbora doa. Izan luntxa? Nesker eta denbora doa justuki eh, kantuaren zati labur-labur hau entzun dugu eta beraz bihar iso emankizunean eh, osokin zungai berdin eh, eta horrekin agurtuko zaituztet hitz eta putzen itzordua bihar bostak eta seiak artean Eta ostegunero bezala gurekin izango da Fred Berruet abere taldea aurkeztuko dauku edo bereren diskoa entzunaraziko dauku bihar eta erramezala Katalunia ere gure ipagaina gusietan Marcello Otamendi berriako burua gurekin izango da gomiten tartean. Seiak kementuz euskal iratietan.